očudan se nekome kao čovjeku koji misli da zanobljenost u ovaj svijet ne spada u velike grijehe. Kako mi Boga, ljubiti ovaj svijet spada u najveće grijehe. A zar se svi drugi grijesi nisu izradili iz ovog svijeta? Zar se ne obožavaju kipovi i ne griješi prema milostivom samo zato što se odiše ljubi ovaj svijet i što mu se robuje više nego ičem? neće niko dinar uzvisiti, a da ga Allah Đelešanovu neće poniziti na sudnjem danu. Iblis je, koji je za sva vremena proklet, kada su iskovani dinar i dirhem stavio na glavu jedan i drugi rekavši Ko vas bude volio moj istinski rob, koga ću moći okretati kuda mi bude volja? Kada ljudi zavole ovaj svijet, onda me ne brine da neće kipove obožavati i drugo božanstvo za svoga gospodara uzeti, jer njih će ljubav prema Dunjaluku odvesti u najveću propast. Vidjeli smo one koji su radeći za onaj svijet imali i ovaj. Ali nismo vidjeli da je bilo ko radeći za ovaj imao i onaj svijet. Isa, ali i selam je rekao, ovaj svijet je njiva iblisova koju mu obrađuju oni koji na njoj žive ko je upoznao stvoritelja i gospodara svoga zamolio ga i dao je prednost onome što je u njega ko je spoznao ovaj svijet i njegovu obmanu napustio ga je Omer ibn el-Hattab radijallahu anhu ušao je kod Allahova poslanika sallallahu alaihi veseleme i našao ga na ležaju ispletenom od palmine like. Na strani na kojoj je ležao vidio se trag u žadi. Vidioši ga u takvoj situaciji, Omer zaplaka, pa ga Allahov poslanik upita, zašto plačeš sine Hatam? Kako ne bih plakao Allahov poslaniče, Sjetio sam se vizantijskih kraljeva i persijskih careva i njihova oživanja. Ti si Allahu poslanik, miljenik i odabranik, a opet spavaš na ležaju ispletenom od užadi. A zar nisi zadovoljan da oni imaju ovaj, a mi onaj svijet? Upita poslanik. Zadovoljan sam, Allahu poslanič, odgovori Omer. Ja sam na ovom svijetu poput konjanika koji jaše u ljetnom danu, i odjednom ugleda drvo s debelim hladom. On svati i na trenutak se odmori, a zatim ustane i hlad ostavi. Mirno dodade poslanik. Allaho poslanik, sallallahu alaihi veseleme, živio je običnim životom. Vrlo skromno i jednostavno. Jahao je na magarcu. Nosio je odjeću od grubog sukna. Jao sjedeći na klub i često je ponavljao ja sam samo čovjek jedem kao što jede običan čovjek kada bi ulazio u mezaristan Hasan je učio moj Bože gospodaru ovih istruhlih tjelesa i izmeljenih kostiva čiji su vlasnici otputovali sa svijeta ovog, vjerujući u tebe i nadajući se milosti tvojoj. Pošalji im od sebe nadahnuće, a selam od mene. Za ovu dovu Hasan je rekao, kada je neko prouči za njegov oprost, mole svi umrli od vremena kada je Allah Čelešanu u svijet stvorio, pa do dana sudnjega. Dok je jednom Hasan držao vazi na sihat, jedan od prisutnih je duboko zdahnuo na što mu je Hasan rekao. Sina brata moga, što si time htio? Ako si u tome iskren bio, onda si samo objelodanio ono što si u duši nosio. A ako nisi iskren bio, onda si svoju dušu propastio. čovječe, zar te nije stid? Govoriš govorom pobožnih, a postupaš kao silnik. Čovječe, oblačiš se u odjeću pobožnog, a živiš životom griješnog. Tvrdiš da stupaš stopama Allahu pokornih, a gledaš pogledom u obraženih teško tebi. Nemaš ni jedno svojstvo Allahu predanih. Nemaš ni jedno svojstvo Allahu predanih. Na sudnjem danu ćeš stati pred Allaha koji zna poglede, koji krijenice gledaju ono što je zabranjeno i ono što grudi kriju. Tri su vrste učača Kur'ana. Jedni ga uzimaju za trgovinu kupujući njime ono što je u svijetu. Drugi ga pak uče pravilno izgovarajući njegova slova, ali ne poštuju njegove granice. Oni učenjem Kur'ana zgrću novac namjesnika i dobivaju povlašten položaj među svijetom. Njihov se broj danas umnožio, da Bog da ih Allah sa zemlje izbrisao. Treći uče Kur'an duboko razmišljajući o porukama njegovima. Kur'an je za njih lijek. Slušao sam od pojedinih drugova Allahova poslanika sallallahu alaihi veselame da u predznake posljednjeg časa spada između ostalog prije smaka svijeta upravitelji će biti razvratnici ministri lašci povjerenici izdajnici učenjaci pokvarenjaci i komandanti nasilnici ja se zaista bojim da to nije ovo naše vrijeme. Kur'an kaže Vi u Allahu poslaniku imate divan primjer. Nama je naređeno da uzmemo što nam poslanik daje, da slijedimo uputu, da idemo putem kojim je poslanik išao i postupamo po sunnetu njegovom. Što na tom putu postignemo? postigli smo zahvaljujući Allahu Đalešanuhu koji nam je milost darovao, a dužni smo pokajati se za grijehe i tražiti oprost od Allaha za sve propuste. Samo to su vrata spasa. A u pustim željama nema, ama baš nikakva dobra. Nema dobra ni kod onih koji žive samo od pustih želja i nadanja. U doba poslanika koji je među nama živio i djelovao, ljudi su govorili da vole Allaha Đalešanuhu, pa je on objavio. Reci, ako volite Allaha, mene slijedite i vas će Allah voljeti grijehe vam uprostiti. Allah je svemoćan. Dakle, ljubav prema Allahu Đalešanuhu se potvrđuje iskrenim slijedjenjem puta njegova poslanika kopak ne slijedi put Allahova poslanika, laže da voli Allaha Đalešanuhu. Izlazeći jednom od Ibnu Hubeija, Hasan je na njegovim vratima zatekao grupu učenjaka kako stoje, pa im se obratio riječima. Šta vas je dovelo da čekate ovdje? Da Bog da Allah ne umnožio vašu skupinu želite ući ovim šugavcima. Tako mi Allaha vaše druženje nije druženje s dobročiniteljima, niti je vaše sjedenje sjedenje s dobrima. Raziđite se zato odavde. Da Bog da vaše duše bile od tjelesa vaših odvojene i ne dao Bog da vam sličnih bude među muslimanima. Obukli ste se i zasukali haline, glave obrijali i surmu podvukli pa ste najgora skupina postali osramotili ste učene, Allah više nikada ne sastavio vašu skupinu. Da ste se ustegli od onog što je vladara, oni bi težili onom što je u vas. Međutim, vi ste bili pohlepni za onim što je u rukama njihovim, pa njima vaše znanje nije više interesantno. Mislim da ste upravo vi oni koje je Allah Đelešanuhu udalio od svoje milosti. Čuo sam da je jedan od dobrih ljudi dao zavjet da se više nikada neće nasmijati dok ne sazna gdje mu je mjesto u džennetu ili u džehennemu i nije se nasmijao do svoje smrti prošavši pored čovjeka koji se glasno smijao Hasan ga je upitao sinko moj jesi mi ostavio iza sebe sirat čupriju. Čemu toliki smijeh, Allah ti se smilovao? Znaj da je stvar ozbiljna do kraja. Priča se da se ovaj poslije nikada nije nasmio. Čovječe, umanji svoj smijeh, jer pretjerani smijeh ledi i umrtvije srce odnosi pravu radost, umanjuje hrabrost i uglednog čini poniženim. Allah Đelešanuhu objavio je Isau alaihi salam. O Isa, okupaj oči u suzama kad vidiš da se nemarni smiju. O ljudi, osvanili ste nam se vrijeme do određenog roka skratilo, a mogućnost za djelo vaše smanjila. Smrt je iznad vas, a džehennem vam je još više se približio. Ljudi, vi imate samo jednu dušu kojoj, ako se spasi od kazne Allahove, neće škoditi propast duša drugih, a ako propadne, neće joj ništa koristiti to, što su se druge duše spasile. Zato čuvajte se od ugovlačenja u dobrim dijelima, jer je ono ukopastilo mnoge od vas. Vi ne znate kada ćete otputovati, niti znate na što idete. Allah se smilovao svakom onom koji radi za onaj svijet, prije nego što potroši svu obskrbu koju mu je dao. Čovječe, čuvaj se samo zabvaravanja, jer ti još nisi siguran da si se spasio od Allahove kazne. Pred tobom su najveći strah i strašni događaj. U mezaru ćeš staviti sebi pod glavu ono što si sam sebi pripremio. Ako bude bilo dobro, i bit će ti dobro. A ako bude bilo zlo, i bit će ti zlo. Zato radi i ne odgađaj ono što je dobro Pripremaj se dok ima vremena. Čuvaj se odugovlačenja u tome. Ti ćeš sigurno biti pitan, pa pripremi što prije prave odgovore. القرآن جل الله ما أسماه دهاك مسلما واصدع بها في الأرض واهتف في سماها Da je neko od vas upamtio ono što sam ja upamtio i da je vidio prvu generaciju muslimana, dobru generaciju, bio bi zbija zabrnut do kraja, jer bi se uvjerio da je ozbiljni među vama kao neozbiljni među njima, a trudbenik vaš kao onaj među njima koji se uopće nije trudio. Ničije oko neće biti okupano suzama iz strahopoštovanja prema Allahu Đalešanuhu, a da mu tijelo neće biti spašeno od džehennema. Kun muslimen lice koje bude obliveno suzama od sjećanja na Allaha Đelešanuhu neće pogoditi nikakva oskudica niti će ga zavesti poniženje. Svako dijelo se može izmjeriti prema njemu nagrada odrediti osim suze prolivene iz strahopoštovanja prema Allahu Đelešanuhu. Zato će ona od džehennemske vatre oblažiti onoliko koliko on bude htio. Kada bi samo jedan čovjek iskreno zaplakao prema Allahu, ja bih se ponadao da će se zbog njegova plača Allah Đelešanuhu smilovati čitavom njegovom narodu. Jednom je prisustvovao skupu na kojem su bili okupljeni starci i omladina. Okrenuši se prvo starcima, Hasan ih upita. Šta se čini sa osjevom kad sazrije? Pokajao se žetvom, odgovoriš on. A zatim se okrenu omladini i reče. Dosta je sjetvi koje nisu dočekale žetvu zbog zaraza koje su ih zadesile i nepogoda koje su ih uništile. Ovdje je Hasan zaplakao učeći. A Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. prenosi se da je Ibn Omar govorio kada čovjek slaže ne već se udalje od njega koliko je jedna milja da bi izbjegao smrad koji se iz toga pojavi. Čovjek će napustiti grijeh ako ga on baca u brigu. Kajan je ključ istinskog pokajanja. se za svoje grijehe da se ne griješi bolje je od nekih dobrih dijela. مسلما وكفاك بين الناس فخرة مسلما Ko svoju dušu ne liječi od bolesti grijeha za svog života, vrlo je daleko od toga da bude izliječen, a sasvim blizu žalosti na ovom svijetu. Omer ibn el-Hattab radijallahu anhu rekao je Sjećajte se džehennema i da je njegova vatra žestoka, dubina velika i stubovi od željeza. Ohohohoho! Oh, oh, oh, oh. Razne su želje svijet uništile. Govora ima, a dijela nema. Znanja ima, a strpljivosti nema. Vjerovanje postoji, ali nema čvrsta uvjerenja. Šta je to? Vidim ljude, ali ne vidim pameti. Čujem šum, ali ne vidim druga. Ovaj svijet je ušao u vjeru pa izašao iz nje. Znaju šta je dobro, ali dobro ne rade. Znaju šta je zabranjeno, ali ga čine. Vjera im je samo na jeziku. Upitaš nekog od njih da li vjeruje da će za djela polagati račun, on ti odgovara da vjeruje. Kunjem se vladarom sudnjeg dana da laže, jer u lijep odgoj i svojstva vjernika spada. Snaga uz vjeru, odlučnost uz blagost, vjerovanje uz čvrsto uvjerenje, znanje uz blagost, blagost sa znanjem, pamet uz blag postupak, otmjenost u siromaštvu, umjereno vladanje u bogatstvu, samilost prema potištenom, darežljivost na pravom mjestu i pravednost uz istrajnost. Uz istrajnost. jedan od učenih i dobrih ljudi je čuo kako ljudi izjavljuju želje svakojake, pa je zatražio da i on želju srca svoga kaže. Kamo sreće da stvoreni nismo bili, a kad smo već stvoreni, kamo sreće da nećemo umrijeti. A kad umiremo, kamo sreće da oživljeni ne budemo. A kad već oživljeni budemo kamo sreće da nećemo odgovarati kad ćemo već odgovarati kamo sreće da ne budemo kažnjeni i da kazna ne bude vječna prije vas su ljudi imali nježnija srca i više strahovanja za svoju vjeru međutim vaša je vjera danas tanja a srca grublja. Zavist razvara vjeru brže od širenja srabeša po tijelu. Vjernik je najveći radiša i on se boji samo Allaha Đalešanuhu. Kad bi on potrošio na Allahu putu zlata koliki je uhud, ne bi bio siguran da se spasio. On ponavlja sve dok se u spas ne bude osvjedočio. Nikada se zaista nikada neću spasiti. Ali Cenjer govori, dosta li je prosta svijeta. Što su moji grijesi prema njihovim? Allah je milostiv i mnogo prašta, pa će i meni oprostiti. Vjernik ostaje uvijek isti bez obzira na vrijeme i situaciju. On ostaje nesalomljiv u vjeri, s jednim istim licem i na jednom putu. Ali cenjer se mijenja prema vremenu i prilikama, gledajući samo svoju korist, a ne ustručavajući se zakinuti drugoga. Učeni među nezmolicama su kao liječnici među bolesnicima. أدري أينجلي قصري وما عم الهم يوجلا بالقصري وما عم الهم يوجلا Takvi su bili drugovi Allahova poslanika sallallahu alaihi veseleme za čitavog svog života. Takvi su bili i vaši dobri predsjednici. Vaše stanje se promijenilo zato što ste vi svoj postupak prema Allahu Đalešanu izmijenili. Zatim je Hasan proučio. Allah neće izmijeniti jedan narod dok taj narod sam sebe ne izmijeni. A kad Allah hoće da jedan narod kazni, niko to ne može spriječiti. Osim njega, nema mu zaštitnika i na kraju je dodao Naš stvoritelju i gospodaru ukaže milost svoju našem vođi Muhammedu i njegovom plemenitom rodu njegovim ashabima i svim vjernicima a nas podari kao što si podario iskrene robove i pobožne miljenike ti si svemoćan i pomagač si u dobru dovoljan nam je Allah Allah divan je on gospodar. Hvala Allahu, stvoritelju i gospodaru svjetova. كلما أرسلت أرضي تحت أقدام الهدى أرعدت في السقف روحي واغتلى فيها نظام كلما كلما كلما كلما هذه الأرض Studio 7 Zenica vam nudi veliki izbor audio i video materijala, audio komplete života Ashaba iz života Tavinina, prijevod značenja Kur'ana kao i video produkcije naučno-edukativnih programa te crtanih filmova za najbolje.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 الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون